badru Tawhid studiyasi taqdim etadi Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i va imamil mursalin, nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Islomiy muarrixlar, musulmon tarixshunoslar aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etganlardan keyin u kishini o'rinlariga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lib qoldilar. Va Abu Bakr roziyallohu anhu da xilofat davrlarida payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan Musaylamatul Kazzob qatl etilindi. Abu Bakr roziyallohu anhu uni o'ldirganlar. Va yana Bu kishi Banu Hanifaga qarshi jang qilganlar va shuningdek murtatlarga qarshi va zakotni bermayman deganlarga qarshi ham Abu Bakr roziyallohu anhu jang qilganlar. Ya'ni Muhammad alayhisalomdan keyin o'zaro ichkarida musulmonlar ichida muammolar paydo bo'lgan, mana shu muammolarga bu kishi barham berganlar. va ichki muammolarni tugatgandan keyin bu kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning orzusi bo'lmiş Shom yurtlariga jang qilishlikka, jihad qilishlikka azm qildi. Ya'ni u vaqtda Shom yurtlari rumlilarni qo'l ostida edi. Ya'ni xristianlarni qo'l ostida edi. Ya'ni Shomga nechta mamlakat kirib ketadi? 4 ta mamlakat kirib ketadi. Ha, Falastin kiradi, Lubnan kiradi, Suriya kiradi, Iordaniya kiradi bugungi kundagi. Shu 4 ta yurt Shom yurtlari deyiladi. Mana shu <clears throat> Turkiyani ham ma'lum bir qismlari. Mana shu Shom yurtiga bu kishi qaror qildilar. Abu Bakr roziyallohu anhu. va sahoba ikromlarda Muhammad alayhisalom sahobalarni mashvara qilishlik uchun masjidga to'pladilar. Sahobalarni hammasini topladida va ularga xitob qildi masjidda. Shunday xitob qildilar. يا أيها الناس رحمكم الله تعالى اعلموا أن الله فضلكم بالإسلام وجعلكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وزادكم إيمانا ويقينا ونصركم نصرا مبينا وقال فيكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه واختار له ما لديه ألا وإني عازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام الشام بأهليهم وماليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأني بذلك قبل موته وقال زويت للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زوي لي منها فما قولكم في ذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه صحابة sahoba ikromlarga shunday xitob qildilar. "Ey insonlar, Allah sizlarga rahim qilsin. Bilinglarki, Allah subhanahu va taolo sizlarni islom bilan fazilatli qildi va sizlarni Muhammad alayhisolamning ummati qildi va sizlarni iymoniylarda, yaqiniylarda ziyoda qildi va sizlarga Allah taolo ko'plagan nusratlarni berdi, ochiq-oydin nusratlarni. Va Allah taolo siz haqingizda aytdiki, bugun men sizlarga dinlaringni komil qilib berdim. va men sizlarga ne'matimni to'la qildim va islom dinini din deb sizlarga rozi bo'ldim deb Alloh sizlarga mana bu oyatni nozil qildi va bilinglarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam trili vaqtlarida Shom yurtlariga e'tiborni qaratmoqlikni xohlagan edilar. U kishi Shom yurtlarini fath qilmoqlikni xohlagan edilar, lekin Alloh u kishini o'z huzuriga oldi. Ogoh bo'linglarki, mana bugun bugungi kunga kelib men musulmonlar sherlarini, musulmonlarning rijollarini men Shom yurtlariga, oila bola chaqalari bilan, mol dunyolari bilan, ya'ni butunlik bor quvvat bilan ana shu taraflarga men qaratmoqlikka azm qaror qildim va buni payg'ambar alayhisalom vafotlaridan oldin menga bu xabarni bergan edilar. U kishi aytgan edilarki, menga butun dunyo ko'rsatildi. Dunyoni mashriqini va mag'ribini men ko'rdim va u kishi aytdilarki, Muhammad alayhisalom sayablughu mulku ummati mazuya li minha. Menga ko'rsatilgan yerlardan deyapti, ko'rsatilgan yerlarga meni ummatim mulki yetib boradi dedi. Shu yerdan menga qayergacha ko'rsatilgan shu yergacha ummatim mulki yetib boradi, shu yergacha islomiy xilofatlar bo'ladi deb aytganlar. Shunga ko'ra dedi, men Shom yurtlariga jihod e'lon qilmoqchiman. Rumliklarga qarshi. Ana shu vaqtda go'yoki bizning davrimizdagi Amerikasi bo'lgan. Rumga qarshi men jang qilaman. Shunga nima fikr berasizlar deb mashvara tashladi sahoba ikromlarga. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari shunday javob berdilar. Ulardan Alloh rozi bo'lsinki, "Ya xalifata Rasulilloh, murna bi amrika va wajjihna haythu shi'ta." Ey payg'ambar alayhissalomning xalifasi Abu Bakr, bizni xohlagan buyrug'ingizga buyuring va bizni xohlagan tarafingizga yuboring. Albatta Alloh subhanahu va taolo bizlarga sizga itoat qilmoqlikni farz qilgan. Alloh taolo aytganki, "Ya ayyuhallazina amanu, ati'u va ati'ur rasul va ulil amri minkum." Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar va o'zlaringdan bo'lgan musulmon amirlarga itoat qilinglar deb Alloh taolo aytgan. Shunga ko'ra biz sizga itoatga tayyormiz dedilar. Mana bu o'rinda bu kishi Abu Bakr roziyallohu anhu nihoyat xursand bo'lib ketdilar. Shu o'rinda men bizni zamonamizga solishtirib ketishlik harakat qilaman. Birodarlar, siz bilan biz ham shuning uchun qachoniki biz mana men ko'p misol keltiraman darslarimda, biz misoli amirlarimizni, qo'mondonlarimizni o'qiga o'xshaymiz. O'qni doim inson otavermaysiz. Bir o'qni osmonga bekorni bekor otsiz isrof bo'ladi. O'qni qadri bor. Ha, o'q 1 dollar bo'lsa ham bekorni bekor otsa isrof bo'ladi. Uni o'rniga otasizmi? Siz bilan biz o'qdan ko'ra qadrliroqmiz birodarlar. Shuning uchun qo'mondonlar o'zi nafarlarini avaylashi kerak bo'ladi va avaylaganligini qo'l ostidagilar ham tushunishi kerak bo'ladi. Doim ularda nima qilmaydi? Shuning uchun hamma xatarlarga, noro'yalarga tiqa tiqavermaydi, balki ularni o'rnidan ishlatishni xohlaydi. Mana Abu Bakr roziyallohu bulardan mana mana shu o'rinda bularni jihodga chaqiryaptilar, bular ijobat qilyaptilar. Va ikkinchi yana foydaki, biz ham nima qilishimiz kerak? Biz ham ana shu qo'mondonlarimizga, amirlarimizga hop bo'ladi deb turadigan bo'lsak, ya'ni ma'ruf ishlarda, xususan jihod masalasida qayer yuboraman ham men roziman, shunga men itoatda borman deb turilsa, ulardan amirlar kayfiyat ko'tariladi. Ular yana ham jihodida yana ham ular faollashadi. Lekin siz o'zingizgina aytsiz, u sizga aytgan narsani teskarisini aytib tursangiz, unda bo'lmaydi. Lekin bu yerda qarang, sahobalarni payg'ambar alayhisalom mana shunday tarbiyalagan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu men Shomga jihod qilmoqchiman desa, sami'na va ta'na eshitdik itoat qildi deyapti sahobalar. ham mana shunday bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana Abu Bakr roziyallohu anhu mana o'zlarini bu sahobalardan vaqti kelganda foydalanyapti. Bizdan ham demoqchiman, itoatda tursak, shuni kunlar keladiki, bizdan ham qo'mondonlar, amirlarimiz foydalanadi. Shu shoshligimiz kerak emas. Xo'p, mana bu javobdan Abu Bakr roziyallohu anhu ko'p xursand bo'ldilarda, so'ngra Abu Bakr roziyallohu anhu minbardan tushdilar va minbardan tushib, endi Madina ahli sahobalar rozi bo'lgandan keyin xotirjam bo'ldilarda, qarang, bu kishidan yana bir ibrat olsak bo'ladi, shoro qilib avval. Ya'ni maslahatsiz biri chiqmayapti. Avval maslahat qilib oldilar. Chunki bu katta strategiyani o'zgartirish edi. Rumga qarshi jang edi bu. mashvara qildi. Mashvara qilishi haqida ham inshaalloh darslarda o'tamiz, o'rni kelganda. Xo'p, keyin bu kishi ularni roziligini olgandan keyin endi tashqaridagi musulmonlarga xat yozyaptilar. Bu kishining qo'l ostida bo'lgan, bu kishiga itoatda bo'lgan musulmonlarga maktublar yozdilar. Bu kishi birinchi bo'lib Yamanning podshohlariga, Yamandagi musulmon musulmon amirlarga xat yozdi va Makka ahliga ham xat yozdilar. Va u hatto shunday yozdi Abu Bakr roziyallohu anhu. Hatto ham yerda keltiribdi muallif.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 Ammo ba'd, men Allohdan o'zga barhaq ma'bud yo'q bo'lgan Allohgagina hamdlar aytaman va Muhammad alayhisalom, payg'ambar Muhammad alayhisalomga salovat aytaman. Dar haqqat men sizlarni Shom yurtlariga yo'naltirmoqlikni azm qildim. To'yinki sizlar Shom yurtlarini kofirlardan, tog'utlardan, ha, haddan oshgan zolimlardan ana shu Shom yurtlarini qutqarishinglar uchun men sizlarni ana shu yerga yuborishga qaror qildim. Kimda kim jihodni xohlasa, dushmaning qarshi jang qilishni xohlaydigan bo'lsa, Allohning to'atiga, itoatiga shoshilsin dedi. Va mana bu oyatni ham yozdi hatida. Alloh taolay aytdiki, ey mu'minlar, jihodga yengil holatda ham, og'ir holatda ham, ya'ni buning tafsiri qarigan bo'lsang ham, yosh bo'lsang ham, og'risan ham, og'rimasang ham, qanaqa holat bo'lsa ham jihodga qo'zg'alinglar va molinglar bilan, joninglar bilan Alloh yo'lida jihod qilinglar. Mana shu narsa sizlar uchun yaxshiroqdir bilsalaring degan oyatni yozdilar. Va so'ngra mana shu xatni jo'natib yubordilar. Bu xatni Anas ibn Malik Payg'ambar alayhisolamning xodimi, xizmatchisi bo'lgan, 10 yil uylarda yashagan. Shu kishidan Yamandagi musulmon amirlarga berib yubordilar. So'ngra Anas roziyallohu hech qancha kun o'tmasdan tez kunlarda yana qaytib keldilar. Qaytib keldilarda Abu Bakr roziyallohu ga xushxabarli bilan keldilar va aytdilarki: "Ya xalifata Rasulillah, man qara'tu kitabaka ala ahadin illa wa badra ila ta'atillah va rasulih." Ey Allohning rasulini xalifasi, men siz yuborgan maktubni hatto borib Yamalilardan qaysi bir odamga o'qib bergan bo'lsam, hammasi jihodga ular javob qildilar, deyapti. Ya'ni sizni chaqirganingizga labbay dedilar, deyapti. Hammalari deyapti, shu jihodga tayyor ekanligini, Alloh va rasulining itoatiga tayyor ekanliklarini menga bayon qildilar deyapti. Tez kunlarda ular kelib qoladi, siz tayyor bo'lib kutib turing ular dedi. Ular yo'lga chiqqan ular dedi. Ular dedi yo'lga chiqqanda ham qanday deyapti? Shu darajada ular deyapti Shom yurtlarini, buyuk Shom yurtlarini fath qilishi uchun ular kerak bo'lsa jonini, molini berishi uchun hattoki mana shu yo'l shahid bo'lishga tayyor bo'lishlik sifatida sizga itoatingizga qalb qalbidan roziligini ramzi sifatida xotin bola chaqalini olgan deyapti. Hatto shu darajada yo'lga chiqishgan ekan, Yamandagilar chiqilyapti Abu Bakr roziyallohu anhu oldiga, Madinaga yo'lga chiqishdi. Ayollarini olishyapti, farzandlarini olishib olgan ekan. Yosh bolalarigacha olishyapti. Ya'ni biz mana shu Shom fath uch qaytmaymiz deb. Xalifa bundan yana xursand bo'lib ketdi. Va xalifa ularni kutib turdi, yamaliladi. Kutib turganda oradan bir kun o'tgandan keyin ular Madinaga yaqinlashib qolishdi. U payt endi birodarlar nihoyatda insonda qalbi titrayotgan vaqtlar bo'lgan. Ya'ni islom bayroqlari hilpirab turgan vaqtlar bo'lgan. Madina poytaxt bo'lgan. Madinaga ular kirib kelyapti Yamanliklar. Va Abu Bakr roziyallohu anhu ga xabar berildiki, ya'ni u yo'lda kutib mehmonlar kelishini bizga xabar berasan deb odamlar qo'ygan edi Madinaning tashqarisidan. Keyin nima qilindi? Abu Bakr roziyallohu anhu ga xabar berildiki, ya'ni kelib qopti mehmonlarda to'zoqlari ko'rinyapti. Otlarining changlari ko'rinyapti dedi. ming minglagan Yamanlik musulmon mujohidlar kelayotgan edi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu ularni kutib olgani chiqdilar. Va avvalambor u kishi buyurdiki, oldin musulmonlarga tayyorlab qo'ygan ekanki, ya'ni bir harbiy voyenniy parat dedi-yu, nima qilib kutib olasizlar degan ekanda. Ya'ni Madinalar kirib kelishlariga deyapti, musulmonlar deyapti, bayroqlar tikib tashlashdi deyapti. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh bayroqlarini qo'ydilar. Va har xil shodona o'yin kulgini, xursandchilikni bildiradigan belgilarni qildilar dedi. Muhammad alayhisolamning bayroqlarini ham ular ildilar. Va so'ngra ular kirib kelishni boshlashdi. Ya'ni piyoda askarlar bor edi deyapti. Otliq askarlar bor edi, tuyadagi askarlar bor edi. Birin-ketin kirib keldi, ba'sini orqasidan ba'si, bir qavm orqasidan bir qavm kirib kelardi deyapti. Qavmlar, qavmlar kelardi deyapti. Har bir qavm sayyidi o'zini qavm bilan bosh bosh bo'lib kirib kelardi hammalari, yamaliklar. <clears throat> Shunda birinchi bo'lib Abu Bakr roziyallohu kutgani chiqqanda, birinchi Madinaga kirib kelgan qavm Humayr qavmi bo'ldi. Ular arablar shunchalik Ular sheriyat kuchli bo'lganki, har biri sheriyat kirib kelardi. Birinchi Humayr qabilasi kirib keldi. Va ular deyapti, ular ham tamomiy ular shunday jihozlangan edi. Hamma qurollar asli bilan tayyor bo'lib ular kirib kelayotgan edi. Va ularda boshlig'i Zulkila Humayri degan odam, sayyidi, ulardan amiri. U shunday kirib keldi. Abu Bakr roziyallohu anhuni ko'rgandan keyin Madinada kirgandan keyin o'zini va qavmini bildirish uchun shunday hergoylar, she'rlar aytib yurib keldi. Ya'ni o'zlarini maktab qavmini aytdiki: "Ey Abu Bakr, ey Amirul Mu'minin, sizni oldingizga Humayr qabilasi kelyapti. U Humayr qabilasiki oila bola chaqalari bilan birinchi safda bo'lib kelyapti va martabalar ulug' bo'lganlar kelyapti siz oldingizga va siz oldingizga qo'rqmas, jangda qo'rqmas botir sherlar kelyapti va ertagi jangda Rumni yer tishlatadigan, ularni Shomdan haydab chiqaradigan pahlavonlar kelyapti. Al-harbu adatuna va darbu himmatuna. Jang bu bizning odatimizdir. Qilich bilan jang qilishlik esa bu bizning himmatimizdir. Ya'ni shunaqa bizi nimalarimiz bor, dushmanlarga himmatlarimiz bor. Va Zulkilo biz Zulkilo ham men ham deyapti, ya'ni qo'rqmas shunaqa bir amirmanki, bular ertaga jangda inshaalloh hech qaytmasdan turib beradiganman deb shu ma'noda uzun she'rlarda aytib, o'zini qavmini maqtab, o'zini shijoatlarini aytib, o'zlarini bir tanishtirib qo'yishdi Amirul Mo'mininga. Shunday kirib kelishdi bular. Yana bu kishi aytib qo'ygan ekanki, Ya'ni mana butun insonlarda oldida aytamanki, inshaalloh biz deganaki ertaga mana shu bizning qavmimiz bilan rumliklarni yer tishlatamiz, Shomni hayda chiqaramiz deb kirib kelishgan ekan. Yana biri Abu Bakr roziyallohu oldiga kirib kelyapti qarang. Abu Bakr roziyallohu mana bu holatdan xursand bo'ldilar. Amirul mu'minin xursandlar. U kishini atrofida Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhular bor edi. Ashablar bor edilar. Ularga qarab xursand bo'ldilar va o'zini xursandligini bildirib, Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ga aytdiki: "Ya Abu Hasan, أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أقبلت حمير ومعها نساؤها تحمل أولادها فأبشر بنصر الله على أهل الشرك أجمعين Ey Ali, siz eshitganmisiz payg'ambar alayhisolamning hadisini? Agar sizni oldingizga Humayr qabilasi o'zini ayoli bola chaqalari bilan bolalarini ko'tarib keladigan bo'lsa, siz Allohning nusratini ahli shirk ustidan, butun dunyodagi mushriklar ustidan Allohni beradigan nusratini xush xabari bilan xush xabarlaning degan hadisni eshitganmisiz dedi. Mana shu Humayr qabilasi kirib kelganda dedi. Deganda Ali roziyallohu anhu aytdilarki, "Ha, to'g'ri ey Amirul Mu'minin, men men ham eshitganman Rasulullohdan" dedilar. So'ngra ular <clears throat> ular ketdilar. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu tasavvurga keltiryapsizlar, Madinada kirib kelish kutib olyaptilar. Abu Bakr Amirul Mu'minin ular salom alay qilib o'tib ketdilar bu amirlar. O'zini qavmini olib o'tib ketdi. Endi keyingi qavm kelyapti. Undan keyin Madhaj degan qabila keldi. Ular Sayyid Qays ibn Hubayra. U ham oldi oldi safarda keldi. Bular ham she'rlarda o'qib kirib keldi. Hammalari shunaqa bir necha qavmlar keldiki, man toy qabilalar keldi. Shunga o'xshagan bir necha qavm keldi, juda ko'p qavmlar keldi. Har birlarining amirlari boshda, har birlari she'rlar o'qib, yoki o'zlarining ta'riflarini aytib, mana shu jangga tayyor ekanliklarini aytib kirib keldi. Mana bu holat haqiqatan insonning qalbini bir larzaga soladigan holatda islom mana shunday islom gulkaragan paytlar bo'lgan. So'ngra ularni Abu Bakr roziyallohu anhu tashqarisiga joyladilar. Madina shahrining tashqarisiga hamma qabilalarni joyladilar va oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ularga ana shu Madinada turib qolishlik, jangga bormay turib qolishlik ularga zarar bo'lib qoldi. Ya'ni qiynab qo'ydi ularni. Yamandan keyin mujohidlar. Va oxir ular sayyidlari bordilarda xalifaga, "Ey Amirul Mu'minin, Biz bu yerda Madina deyapti, yashaydigan joy emas, ko'ryapsiz, issiq bo'lyapti. Ot ulovimizni, hashaylari ham tugayapti. Askarlarimiz qiynalib qoldi. Shunga dedi, siz agar Shomga jang qilishingizda hali ham azmi qarorda bo'lsangiz, tezroq biz jo'nating dedi. Agar siz undan fikringiz qaytgan bo'lsa, biz Yamanimizga qaytib ketaveraylik deydi. Işte. Deganda u kishi aytdilar Abu Bakr roziyallohu men qaytmadim fikrimdan dedi. Faqat men yana qolganlar bo'lsa kelsa bir yo'li Yamandan yana qolgan bir qabilalar bo'lsa-ki, kelsa keyin bir yo'l jo'nataman degan edim deganda ular aytdilarki, hech kim qolmadi Amirul Mo'minin dedi. Hamma keladiyorlar kelib dedi. Hammamiz keldik, hammamiz tayyormiz dedi. Bizni jo'nating Alloh taolo buyurgan yerlarga jo'nating bizni. Biz Alloh taolaning kalimasini oliy qilishga biz tayyormiz dedilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu ularga aytdilarki, "Tamom, men sizlarni jo'nataman" dedi. Allohning barakati bilan men sizlarni jo'nataman, tayyorlaninglar, tez tez ko'lada jo'nataman sizlar dedilar. Va Abu Bakr roziyallohu anhu hozir bu musulmonlarga amirlar tayinlaydi va ularga amirlariga vasiyatlar qiladi. Buni keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. www.sodiqlar.info